Մեր անվտանգության երաշխավորը եղել մնում են ու կմնան մեր զինված ուժերը։ Բանակն է եթերում։ Եթերում բանակ հաղորդաշարն է։ Խոսափողի մոտ է Հրայր Փաշայանը։ Այսօրվա ծրագրում առաջարկում ենք ունկնդրել Արցախի շուրջ ստեղծված իրադրությունն անցնող շաբաթվա ընթացքում։ Հայրենիքի զորացմանը նպաստելը ցեղասպանությունից խուսափելու նախապայման։ Ռուսական խաղապահ զորակազմը շարունակում է առաջադրված առաքելության կատարումը Արցախում։ Եղնիկների արձիվը Շահեն Մեղրյանի տեղն ու դերը Արցախյան գոյապայքարի տարեգրությունում։ Գիտնականն ու ԽՍՀՄ ամենաերիտասարդ գեներալը Սերգեյ Աչեմյանի կյանքն ու գործունեությունը։ Այս եւ այլ թեմաների մասին ավելի մանրամասն առաջիկա րոպեների ընթացքում։ Իրադրությունն Արցախում Անցնող շաբաթվա ընթացքում ադրբեջանական կողմը շարունակել է դեկտեմբերի 12-ի առավոտից մեկնարկած Արցախի շրջափակումը։ Բնապահպանական տարաբնույթ պատճառաբանությունների անվան տակ, բայց իրականում բոլորից հասկանալի քաղաքական պատճառներով 4 ամսից ավելի է ադրբեջանական կողմը փակ է պահում Արցախը արտաքին աշխարհի հետ կապող միակ ճանապարհը՝ Բերձորի միջանցքը։ Դրանով իսկ խախտելով հազարավոր քաղաքացիների ազատ տեղաշարժի, բժշկական պատշաճ օգնության, սնվելու եւ հումանիտար միուս բոլոր իրավունքները, աղետի առաջ կանգնեցնելով երկրամասում բնակվող շուրջ 120 հազար ազգաբնակչությանը։ Միաժամանակ այս պահին եւս Հայաստանում հայրավոր քաղաքացիական անձինք զրկված են իրենց ընտանիքներին վերամիավորվելու հնարավորությունից։ Ադրբեջանական կողմը օգտվելով ամենաթողության մտնոլորտից այս հարցով հրաժարվում է համագործակցել ոչ միայն ռուս խաղապահների, այլև Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի եւ այլ միջազգային կառույցների հետ։ Շարունակելով իր ապակառուցողական քաղաքականությունը, ադրբեջանական կողմը շարունակաբար խախտում է նաև հրադադարի պահպանման ռեժիմը Արցախի տարբեր հատվածներում։ Հատկապես փոչընդոտներ ստեղծելով գյուղատնտեսական աշխատանքների իրականացնող քաղաքացիական ազգաբնակչության համար, որի մասին են վկայում նաև Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարարության հրապարակած տեղեկագրերը։ Մասնավորապես Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը Լեռնային Ղարաբաղում խաղաղապահ զորախմբի գործունեության մասին ամենօրյա տեղեկագրում հայտնել է հրադադարի ռեժիմի խախտումների մասին Ասկերանի եւ Մարտակերտի շրջաններում։ Դժվարներ չկան։ Միաժամանակ ըստ հաղորդագրությունների ռուսական խաղապահ զորախումբը շարունակում է Լեռնային Ղարաբաղում առաջադրանքների կատարումը։ Խաղապահ զորախմբի ներկայացուցիչները երեք երթուղիներով բարեկեցություն են իրականացրել Մարտակերտի, Մարտունու շրջաններում եւ Լաչինի միջանցքում ապահովելը Գորի Ստեփանակերտ երթուղու մարդասիրական բերրի ավտոմոբիլային շարասյան ուղեկցումը։ Հզոր հայրենիքը չցեղասպանվելու նախապայման։ Ինչպես միշտ, այս տարի եւս այս օրերին մենք աշխարի տարբեր մասերում, Արցախից մինչև Ամերիկա, մեր հարգանքի турքնեք մատուցում ավելի քան 100 տարի առաջ տեղի ունեցած ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Այն նաև մի հերթական առիթ է վերլուծելու, հասկանալու տեղի ունեցած ողբերգության պատճառները թե ինչու եւ ինչպես հնարավոր դարձավ իրագործել այդ մեծ ոչիրը, ինչպիսի հետևանքներ այն ունեցավ հայ ժողովրդի հետագա զարգացման ու կենսագործունեության վրա, եւ որ հատկապես կարեւոր է ինչպիսի դասեր է այն փոխանցում 100 եւ ավելի տարի հետո ապրողներից։ Հայոց ցեղասպանության փաստը որպես նախապես ծրագրված ու ամբողջությամբ իրագործված ցեղասպանական ակտ հիմնավորվել ու հաստատվել է ականատեսների վկայություններով, օրենքներով, բանաձևերով, 3 տասնյակի հասնող պետությունների ու միջազգային կազմակերպությունների որոշումներով։ Սակայն 1988-ին Սումգայիթում, 1990-ին Բաքվում, 1992-ին Մարաղայում, 2016-ին Թալիշում, 2020 թվականին Արցախի դեմ Ադրբեջանի կողմից Թուրքիայի ամիջական աջակցությամբ Արցախայցյան նկատմամբ իրականացված բռնություններն ու ամարկային արարքները 4 ամսից ավելի շարունակող Արցախի շրջափակումը հերթական անգամ ապացուցեցին, որ հայերի բնաջնջման քաղաքականությունը այժմ է շարունակում է մնալ պանթուրքական ծրագրերի իրականացման օրակարգում։ Մեր օրերում այդ առաքելության առաջամարտիկի դերակատարումը առիրևույթ վերապահված է 1918 թվականին թուրքական բանակի կողմից հիմնադրված ադրբեջանական պետությանը, որն իր ցեղասպանացին բնույթին համապատասխան պատրաստ է հարմար պահն օգտագործել անօրինակ հրեշավոր հանցագործություններ իրականացնելու համար։ Եզրակացությունը կամ փրկության ուղին կրկին մեկն է, Մենք մեր ամենօրյա նվիրական ու սրտացավ աշխատանքով պետք է պայմաններ ստեղծենք հայ ժողովրդի հայկական երկու պետությունների բարգավաճման ու զորացման համար։ Ու պետք է գիտակցենք, որ յուրաքանչյուրիս անտարբեր գրավորական կամ ոչ սրտացավ վերաբերմունքով, որոնք կարող են դրսևորվել անհատական ու կոլեկտիվ մակարդակներում, մեր շրջապատի, միմյանց ու պետական կառույցների նկատմամբ դրսևորված հարաբերություններում, միայն ու միայն կնպաստենք մեր ճշնամու կործանարար ու անդառնալի ծրագրերի իրագործմանը։ Եղնիկների արձիվը Հանուն հայրենիքի անմահացած նվիրյալների անունները սերունդների հիշողության մեջ վառ պահելու եւ նրանց օրինակով ապագա հայրենանց պաշտպաններ դաստիարակելու նպատակով բանակ հաղորդաշարի թողարկումներում մենք բարբերաբար անդրադառնում ենք Արցախյան գոյապայքարի տարբեր փուլերում մարտիրոսված տղաներին, նրանց խրագործություններին, տեղի ունեցած հիշարժամարտական դրվագներին, զինվորական ու մարդու կերպարին, որոնցից յուրաքանչյուրը մի ինքնատիպ ու նվիրական պատմություն է։ Անցնող շաբաթվա ընթացքում ապրիլի 17-ին լրացավ այդ նվիրյալներից մեկի Շահեմ Մեղրյանի մահվան 30-րդ տարելիցը։ Նրա մարդու եւ զինվորականի անմար հիշատակին նվիրված եղնիկների արխիվը ակնարկը։ Նա առաջիններից էր, ով հասկացավ, որ առանց մարտական ջոկատների անհնար է պաշտպանել շրջանը, եւ կազմակերպեց ու ղեկավարեց զինվար ջոկատները, դառնալով շրջանի ինքնապաշտպանության ղեկավարը։ Շահեմ Մեղրյանը շնորհաշատ անհատականություն էր որի անունը ոսկե տարերով գրվեց 20-րդ դարավերջի Արցախյան ազգային ազատագրական պատերազմի հերոսական պատմության մեջ։ Սերված լինելով Գյուլիստանի մելիքների ազնվականական Գերդաստանից, ծնված գյուղացու ընտանիքում, նա դեռևս 1980-ական թվականների վերջերից Արցախյան ազատագրական պայքարի մեջ մտավ եւ տարիների ազնուրած մակարոններով նվաճեց ժողովրդի վստահությունն ու հարգանքը։ Ծնվել է 1952 թվականի հունվարի 2-ին Շամյանի շրջանի Գյուլիստան գյուղում։ Ընտանիքի 9-րդ երեխան էր ուներ 6 եղբայր եւ 4 քույր։ Գերազանց ավարտելով միջնակարգ դպրոցը 1969 թվականին ընդունվել է Երևանի Պետական համալսարանի տնտեսագիտության ֆակուլտետը։ 1975 թվականին ավարտել է համալսարանը եւ վերադարձել Շահումյանի շրջան։ Սկզբից աշխատել է որպես տնտեսագետ, ապա շրջանի կոմերիտ միության առաջին քարտուղար։ 1981-ից 1988 թվականներին եղել է շրջանի պահածոների գործարանի տնօրեն։ 1988-ից 91 թվականներին ագրոարդյունաբերության վարչության պետ 1991-ից 1992 թվականներին մինչև շրջանի անկումը շրջանի գործկոմի նախագահ եւ Կուշուրջկոմի առաջին քարտուղարն էր կամավորական ինքնապաշտպանական ջոկատներ է կազմավորել եւ հանդիսացել շրջանի ինքնապաշտպանության փաստացի ղեկավարը Շահեն Մեղրյանի մարտական ուղին սկսվել է 1988 թվականին այն ժամանակ Շահեն առաջիններից էր որ զգաց թե առանց մարտական ջոկատների անհնար է պաշտպանել շրջանը եւ սկսեց կազմակերպել զինված ջոկատներ։ Շրջանի ինքնապաշտպանության առաջին գործողությունը տեղի ունեցավ Մանաշիի գյուղում 1990 թվականի հունվարի 12-ից 13-ին։ Երբ ադրբեջանցիները փորձեցին գյուղը տեղահանել, շրջանի նորաստեղծ խմբերը հետ շփրտեցին նրանց գյուղի սահմաններից։ Շնամին մեծ կորուստներ տվեց այդ մարտում։ Շահեն Շամյանի շրջանի եւ Գետաշեն Մարտունաշենի ենթաշրջանի ինքնապաշտպանական ուժերի հրամանատարներ 1991 թվականին դեպ տխրարչակ կոլցո օպերացիայից հետո ընկավ Գետաշեն Մարտունաշյանը, Շամյունի դրությունը կտրուկ վատացավ։ 1991 թվականի հունիսին ադրբեջանցիները գրավեցին շրջանի 3 գյուղերը՝ Էրքեջը, Մուրզլուխը եւ Մանաշիդը։ Նույն թվականին Շայան Իրջոկատների հետ կազմակերպեց օպերացիա, որի արդյունքում սեպտեմբերի 11-ից 13-ին ազատագրվեցին այդ յուղերը։ Այդ օպերացիան առաջիններից էր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում, երբ Արցախյան ազատամարտիկները կարողացան իրենց ուժերով գրավված տարածքները ազատագրել։ 1991 թվականի նոյեմբերի 29-ին Շահինի գլխավորությամբ մաքրվեց Թոդան ադրբեջանական գյուղը։ Մինչև շրջանի անկումը ամբողջ ճակատով եղել են ընդհարումներ։ 1992 թվականի հունիսի 13-ին բռնի տեղահանումից հետո Շահումյանիկն ապաշտպանական ուժերը վերակազմավորելով Շահեմ Մեղրյանը օգոստոսին մերնորագույն պատմության մեջ սկզբնավորեց հայդուկային պայքարը։ Աթեր գյուղում իր շուրջը հավաքելով մի խումբ տղաների նրանց հետ մտավ ճշնամու թիկունք։ Այդպես սկսվեց հայդուկային շարժումը ԼՂՀ հյուսիսային մասում։ Շահենն ու իր ընկերները ըստ էության պարտիզանական պայքարը սկսել են 25 հոգով։ Հետո Շամյանում գտնվեցին տարբեր ջոկատների՝ Արաբո, Տիգրան Մեծ, Ռոշյանի ջոկատը, Հոկտեմբերյանի տղաները, մարտիկներ, որոնցից 1993 թվականի մարտին ստեղծվեց հատուկ զորամաս, որի հրամանատար նշանակվեց Շահեն Մեղրյանը, որն այսօր էլ կրում է նրա անունը։ Հունվարի 15-ը նշանավոր օր էր Շահումյանցի ազատամարտիկների համար։ Այդ օրը համալրված ավելի լավ զինված տղաները Շահեն Մեղրյանի գլխավորությամբ թռան հայրենի անտառները։ Նրանք հայտնվեցին կրակի առաջին գծում։ Սկսվեց ազատագրական պատերազմի նոր շրջափուլը։ Նրանք պետք է մասնակցեին Արցախի ազատագրական բանակի հարձակմանը, որի նպատակն էր ազատագրել Մարտակերտն ու Շահումյանը։ Փետրվարին սկսվեցին պատերազմական նոր գործողությունները։ Առաջին լուրջ մարտերը տեղի ունեցան Սարսանգի ջրամբարի տարածքում։ Ջրամբարից վերև գտնվող հաթեր գյուղում կուտակված ճշնամու զորամիավորումները 30 միավոր զինվորական տեխնիկայով դժվարացնում էին Լեռնային գյուղերի ազատագրումը։ Շաումյանցիները առաջադրանք ստացան փակել ջրամբարից այդ գյուղեր տանող ճանապարհը, մեկուսացնել այնտեղ եղած ճշնամուն, հետո մասնակցել նրանց ոչնչացմանը։ Այդպես էլ եղավ։ Ազատելով Սարսանգի ջրամբարը, ազատամարտիկները հասան Մաղավուզ գյուղին ադրբեջանցիները խոճապահար փախչում էին։ Մարտի առաջին օրերին ճշնամին համալուրում ստացավ, փորձեց անցնել հակահարձակման։ Մարտի դաշնետվեց Գերամբոյի անպարտելի համարվող գումարտակը։ Ադրբեջանական հրամանատարությունը մեծ հույսեր էր կապում նորեկների հետ։ Այդ օրերին ռազմական գործողությունները նկարահանող ադրբեջանական կինոլրագրող Նևզորովը ակամայից Ռուսաստանի Դաշնության հերոստալիկներով ցույց տվեց, թե ինչպես հայերը ջարդեցին ադրբեջանցիների փառաբանված զորամիավորումը, որի զինվորները փախան մարտադաշտից, թոնելով շատ զոհեր։ Այդ հաղթանակը նաև Շահենիններ ու նրա հայդուկներին է։ Մարտերը շարունակվեցին։ Հայազատամարտիկները հասան Տոնաշեն։ Շահենն իր տղաներով ապրիլին ազատագրեց Գյուլիստանը։ Վերջապես կատարվեց նրանց երազանքը։ Նրանք գրավեցին դեպի շրջան տանող բոլոր բարձունքները։ Մի քանի օր հետո նրանք հասան Վերին Շեն ու Խրխափորին շատ մոտ գտնվող բարձունքներին։ Սակայն առաջխաղացումն այդ ուղությամբ հետաձգվեց ավելի հարմար ժամանակներին։ Շահումյանի ջոկատը կրվում էր Արցախի զորամիավորումների հետ մեկ միասնական ծրագրով, ըստ որի Շահումյանի ազատագրման համար մեծ մարտերը կսկսվեն Թալիշի ազատագրումից հետո, երբ ճանապարհը կբացվեր դեպի Ղարաչինար։ Ռազմական տեխնիկան կարող էր անցնել միայն այդ ճանապարհով։ 1993 թվականի ապրիլի սկզբին, երբ ազատագրվեց Խարվաճարը, մարտերը Շահումյանում շարունակվում էին։ Ազատամարտիկները որոշել էին ապրիլի 28-ին շրջկենտրոնի հրապարակում մեծ հանրահավաքին շնորհավորել իրար հայրենիքի ազատագրության արդին սակայն պատահեց մեծ ողբերգությունը։ 1993 թվականի ապրիլի 17-ին, երբ այնքան մոտ էր տարապանքով նվաճված հաղթանակը, մարտական մի խումբ ընկերների հետ զոհվեց Գյուլիստանի արծիվը, Շահեմ Մեղրյանը, զոհվեց ուղաթիռում, դրանակալ ճշնամու արկից, զոհվեց ինչպես արծիվն է զոհվում հարազատ կապույտ երկնքում։ Շահեմ Մեղրյանը վերջին անգամ 1 ամսից ավելի մնում է Եղակերի ռազմական հենակետում քանզի ծրագրված ընդհանուր հարձակումը եւ դրա համար նախատեսված օգնությունն ուրից հետաձգվել էին։ Նա որոշում է թռչել Երևան, տեղում բարձր հրամանատարության եւ գուսակցական գործիչների հետ լուծելու մի շարք հարցեր։ Նրա հետ Երևան պիտի թռչեին մի խումբ ազատամարտիկներ, թվով 7 հոգի, ովքեր ամիսներ շարունակ գտնվում էին անտառներում։ Շահինը պատրաստում էր Հայաստանից գալուց հետո ազատագրել հարազատ շրջանը։ Այդ օրը ապրիլի 17-ին Շահյանը վերջին հանձնարարություններն է տալիս Երևանից բուժումից նոր վերադարձած Սերգեյ Չավյանին պատվիրում է աչալուրջ լինել, պահպանել մարտիկներին։ Հրամանատարը սեղմում է շտաբի պետի ձեռքը եւ գնում դեպի կանգնած երկու ուղաթիռները։ Առաջին ուղաթիռը երբ օթե բարձրանում, դաստակերտից կրակ է բացվում, բայց հաջողությամբ հեռանում է։ Շահենը տղաների խմբի հետ տեղավորվում է երկրորդ ուղաթիռում, որը եւս օթե բարձրանում, հարգացնելով թռիչքը սակայն հրթիռակոծվում է եւ ճշնամու հրթիռը դիպչում է ուղաթիռին։ Այդուկապետը զոհվում է Արցախի երկնքում իր մարտական ընկերների հետ, անկատար թողնելով կյանքի հիմնական նպատակը։ Շամյանի ազատագրումը։ Շահեմ Մեղրյանն ու իր 7 մարտական ընկերները 18-ամյա Հայկ Մեղրյանը, Արտակ Խաչատրյանը, Գրիգոր Գրիգորյանը, Պողոս Սիմոնյանը, Ռաֆիկ Բադավյանը, Արմեն Բայզյանը եւ Ալեքսանդր Մեժունցը, ուղղաթիրի ազնակազմի հրամանատար Ջամբուլատ Մուրադյանը, երկրորդ օթաչու Արամ Գրիգորյանը եւ գործմեխանիկ Յոսիֆ Միքայելյանը հնչում են կողք կողքի ամանների պանթեոնում, Եռաբլուրում։ Նրա մահով հայ ժողովուրդը կորցրեց անորանալի վաստակ ունեցող մեծ հայրենասերին, ժողովրդական առաջնորդներից մեկին, ում 2014 թվականին հետ մահուշնորվեց ԼՂ բարձրագույն Արցախի հերոս կոչումը։ Բազմաթիվ աշակերտներ վկայում են, որ Շահեմ Մեղրյանն իր բարեհոգեբանական նկարագրով, բաղվածքով ու վարկով շատ է հիշեցնում Արցախի մենիկներին։ Համակողմանի զարգացած հզորանհատականություն, հաղորդասեր եւ տիրական, բայց ոչ կմահաճորեն իր կամքը թելադրող Թեշնությամբ էր թափանցում մարդկանց հոգի վիճակի մեջ, մնությունից աչքի էր ընկնում նուրբ դիվանագիտությամբ, միաժամանակ լինելով միանգամայն անկեղծ, օժտված էր ներհուն խոհականությամբ եւ աշխուժ խառնվածքով, աննկուն էր, ուներ լավատես բնավորություն, նպատակամետ էր եւ հույժ գործնական։ Բոլոր պարագաներին ինքներանում այն ամենը, ինչ ուրիշները հաճույքով այլոց վրա կբարթեին։ Այս եւ այլ հատկանիշների շնորհիվ նա կարճ ժամանակում հայտնում է համընդհանուր ուշադրության կենտրոնում եւ իր կամքից անկախ կարծես ժառանգաբար հանձն է առում Շամյանի շրջանի թե ռազմաքաղաքական առողջնորդությունը եւ թե տնտեսական կյանքի կազմակերպումը։ Գրում է Աշոտ Պետրոսյանը իր մեջ շահեն գրքում։ Հրամանատարի զոհվելուց հետո պարտիզանների մի մասը շարունակեց պայքարը, նույնիսկ եղան որոշ հաջողություններ, բայց Շամյանի շրջանն այնուամենայնիվ չազատագրվեց։ Շահեն Զինավուրի Մեղրյանը իր հերոսական գործունեությամբ ապացուցեց, որ հայրենիքի նկատմամբ նվիրումը կարելի է իրականացնել ոչ միայն հայրենանվեր աշխատանքով, սեփական հայրենիքի գյուղն ու շրջանը շենացնելով, այլև այդ հողի ու հայրենիքի համար ազնուրաց կռվելով ու պաշտպանելով։ Նա իր ազնական կյանքով եւ հերոսական գործունեությամբ սերունդերին տվեց թեփական պատմական դասը։ Այն է հիշել, որ հայրենիքը ամենաթանկն է։ Քաջակորով եւ խիզախ հրամանատարի падգամը սերունդերին հայրենի լեռնաշխարհը ճշտամուց ազատագրելն էր, որն այսօր էլ մնում է անկատար, ցավոտ եւ չլուծված հիմնահարց։ Գիտնականն ու ԽՍՀՄ ամենագերիտասարդ գեներալը Բանակ հաղորդաշարի թողարկումներում մենք բարբերաբար անդրադառնում ենք նաև այս ժողովրդի բազմադարյա պատմության տարբեր ժամանակաշրջաններում, այդ թվում խորհրդային ժողովրդների մեր ընդհանուր հայրենիքում ապրելու գոյապայքարում, աչքի ընկած հրամանատարների ու նվիրյալների կյանքին ու գործունեությանը։ Հայերը լուրջ ներդրում են կատարել ինչպես 1941-ից 1945 թվականների խորհրդագերմանական պատերազմում խորհրդային միության հաղթանակի ապահովման մեջ, այնպես էլ հետպատերազմական տարիներին։ Սառը պատերազմի ժամանակաշրջանում ծավալված Խորթայի միության հզորացման ու կենսագործունեության ընթացքում։ Գիտնականն ու ԽՍՀՄ ամենաերիտասարդ գեներալը ակնարկում կներկայացնենք նրանցից մեկի՝ Սերգեյ Արտեմի Աճեմյանի կյանքն ու գործունեությունը, որը նաև անցյալի հիշողությամբ սերունդների միջև կապի շարունակականությունն ապահովելու տեսանկյունից է կարևորվում։ Սերգեյ Արտեմի Աճեմյանը ծնվել է 1917 թվականի ապրիլի 19-ին Մոսկվայում։ Խորթային բանակի գործիչը, նաև տեխնիկական գիտությունների թեկնածու է։ 1934 թվականին ավարտել է Դոնի Ռոստովի բանասիրական ֆակուլտետը, 1940 թվականին Մոսկվայի կապի ճարտարագիտական ֆակուլտետը, Լարային կապի ճարտարագետ էլեկտրիկի որակավորմամբ 1940-ից 46 թվականներին ծառայել է կապի հերավոր արևելյան վարչությունում, Խաբարովսկում, 1946-ից 47 թվականներին տեղափոխվել է ԽՍՀՄ կապի նախարարություն եւ աշխատանքներ է տարել պատերազմի պատճառով շարքից դուրս եկած կապի համակարգի վերականգնման ուղղությամբ։ 1947 թվականին 30 տարեկան հասակում արժանացել է կապի զորքերի գեներալ-մայորի զինվորական կոչման եւ դարձել խորհրդային բանակի ամենաերիտասարդ գեներալը։ Մնալով ԽՍՀՄ նախարարության համակարգում համատեղությամբ ղեկավարել է կապի մայրգծերի կառուցման եւ օգտագործման վարչությունը։ 1956-ից 1962 թվականներին եղել է կապի կենտրոնական գիտահետազոտական ինստիտուտի պետի տեղակալ, իսկ 1962 թվականին նշանակվել է նույն ինստիտուտի պետ։ Նրա տնօրինության օրոք ինստիտուտը մեծ վերելք է ապրել։ Մասնաճյուղեր են բացվել Լենինգրադ, Կիև, Օդեսա, Երևան, բաժանմունքներ Ռիգա, Վիլնյուս, Սամարա քաղաքներում։ Կատարել է գիտահետազոտական աշխատանքներ, ղեկավարել գիտական ուսումնասիրություններ։ Պարգևատրվել է Լենինի աշխատանքային կարմիր դրոշի, պատվո նշան շքանշաններով եւ աշխատանքային արիության համար մեդալներով։